اللهم يا حافظ يا حفيظ نعم الحافظ أنت احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا في كنفك الذي لا يرام واعنا على ديننا بكل ما اعطيتنا وعلى اخرتنا بالايمان الكامل والاعمال الصالحه والاخلاص الاتم واحفظنا فيما غاب عنا ولا تكلنا الى انفسنا فيما حضرنا يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفره هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ey koruyup gözetenlerin en güzeli Allah'ımız! Bizleri her zaman korumanı ve daimi himayen altında tutmanı diliyoruz. bizlere imanı kamil, amali salihâ ve ihlası etem lütfetmekle dinimiz ve ahiretimiz hususunda yardım et. Muttali olamadığımız endişe ve tehlikelerden bizi muhafaza eyle. Karşılaştığımız hadiselerde de bir an bile olsun bizi nefsimizle baş başa bırakma.'' Ey kullarının günahlara düşmesi, kendisine zarar vermeyen ve mağfiret etmekle hazinelerinden hiçbir şey eksik olmayan Rabbimiz. Bizlere tükenme bilmeyen hazinelerinden çokça ihsanda bulun ve yarlığa bizi. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize.'' sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Amin.